Znači oni koji rade recimo u Železari koji rade negdje u drugim firmama njima nije dozvoljeno. A sad što oni kontaju da da podne ima 12 prekrata, pa ova ima 15, pa ovo 18, to je druga priča. To nije njihova greška rađbe, mi to naučite nije tako. Znači ti neko, lako je kad mi ponekad znamo, ali oni ne Pazi, njima je važi da to nauči, bit će grešnije ako to ne nauči. Ali treba im neko to Treba, treba i onda pitaju, jer namaz nije, nije, nije ovaj, jednostavna stvar. Oni obično pitaju, ako čovjek vodi, ako ne vodi brigu o namazu, ne planaju kopće ovako onako. Ali ako vodi brigu o namazu, obično oni pitaju. I onaj koji daje fetvu treba da pozori, znači kaže nije to dozvoljeno, ali paži ne moraš ti klanjati 16 rekata, ne moraš mijati odjeću, ne moraš kupat se, ne moraš ništa, ako se prlja oblatano od ovog od nisi neče. I ti slobodno klanjaj četiri rekata farza, sa tim uči, sa Fatih. Za dvije minute mora kratiti. Ne kažem da ga sad ono što može se mirno s Fatihom, pa čak ako će kraću suru, suru Tarak, suru Nas, prouči fino, obavi, smiri se, završi i ako hoće zići to put, ako se ne mora, ali on ne obavi oblači. Ako čovjek radi i da smo neki se smo može znači... Onda do kraja vremena, ne smita to ako ne može drugačije. ovdje se radi ako ćemo proći to namansko vrijeme. Hoće na primjer, ne možeš, ne možeš, tako, na primjer, šest, šta I da ti ili, ili pokup se i se ili... Pa, da ti kažem nešto, evo ja Obožavanje Allaha je cilj života, a zarada za preživljavanje je sve. Pa da li naročno žrtvovati srstvo ili cijeli zbog sveta. Evo tako li nije, vi stavite onako griješim. Mislim, to ja znam da ste u kritični moment teški ljudi, teško nalazi posao i tako dalje, ali na kraju treba znati da Allah iskušava svoga roba, jer on iskren sa njim ili nije. I jer zbilja to naučio, vjerujem šta je, šta je pričetan. Obožavati Allah je cilj, zaraditi da preživiš, Od svim ti živi, zarađuješ da mogu obožavati Allah ako пока он не фраз, если она